Liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Tregon Allahu i madhëruar në këtë ajet dhe thotë kuptimi i ajetit. Është shfaqur shkatërrimi në tokë dhe në det, fesadi. Është shfaqur fesadi në tokë dhe në det për shkak të punëve të këqija që kanë bërë njerëzit me duart e tyre Por ka edhe disa raste të tjera që këto ndëshkime nuk jepen që njeriu të kthehet, por jepen për të vendosur vulën e zemërimit të Allahut që në këtë dynja ndaj atij njeriu që e meriton atë. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na ka treguar disa shembuj të tillë, disa histori prej të cilave ka mësim për besimtarët. Dhe një prej këtyre historive është ajo histori të cilën e ka quajtur Allahu mësim në surën Al-Baqara, ku thotë fa ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Tregon për një histori Allahu subhanahu wa ta'ala dhe më pas thotë mbas saj ne e bëmë atë histori mësim ibret arabisht. E bëmë atë histori mësim për ata që ishin rreth tyre dhe për ata që do të vinë mbas tyre. Edhe këshillë për të devotshmit që të këshillohen ata që duan të jenë të devotshëm dhe të ruhen nga zemërimi i Allahut subhanahu wa taala. Vallë ç'është kjo histori të cilën e ka bërë Allahu subhanahu wa taala mësim? Allahu i Madhëruar na ka treguar disa detaje këtë kësaj historie në surën Al-Araf, dhe kjo është një histori e hidhur që tregon përfundimin e hidhur të disa njerëzve, të cilët ishin prej çifutëve, të cilët kundërshtuan urdhrat e Allahut të Madhëruar, duke menduar se kishin mundësi t'i bënin hile Allahut la ilaha illallah. Ky ishte mendimi i tyre për hir të barkut të tyre, për hir të rizkut ditor, ata deshën t'i bënin hile Allahut, edhe e vini re më mbrapa se çfarë ndëshkimi u dha Allahu subhanahu wa ta'ala. I drejtohet Allahu i madhëruar profetit sallallahu alejhi ue sel-lem dhe i thotë, was'alhum anil karjeti-l-leti kanet hadiratel bahr. I thotë Allahu subhanahu wa taala profetit të tij, shko pyeti çifutët për fshatin të cilët jetonin buzë detit. Shko pyeti çifutët për fshatin që jetonin në buzë detit dhe ishin prej çifutëve. Idh ja'dune fi sebti idh te'tihim hitanuhum jeume sebtihim shurra'a. Pyeti ata se çfarë bënin ata kur u vinin atyre peshqit ditën e shtunë me shumicë nga të gjitha anët. Tregon Allahu i Madhëruar në këto ajete historinë e një fshati, të cilët jetonin buzë detit. Rrizku i tyre i përgjithshëm ishte prej peshqve. Ata hanin prej tyre, i shisnin ato dhe fitonin prej tyre dhe me to jetonin në shumicën e rasteve. Mirëpo Allahu i Madhëruar këtu i kishte sprovuar ata. Allahu subhanahu wa taala ua kishte ndaluar çifutëve dhe ka qenë e ndaluar në fenë e tyre që ditën e shtunë të punojnë njerëzit edhe ua kishte ndaluar në veçanti që të peshkonin ditën e shtunë. Domethënë ky popull do sprovoheshe ditën e shtunë Sepse nuk i lejoheshe që të kërkonte rrizkun e vet atë ditë Ua kishte ndaluar Allahu i Madhëruar që të kërkonin rrizk atë ditë dhe të peshkonin për t'i sprovuar ata. Edhe Allahu i Madhëruar nuk i sprovoi më kot ata me këtë lloj sprove. I sprovoi sepse ata ishin njerëz të shthurur. Prandaj tregon Allahu i Madhëruar në fund të këtij ajeti, "Kedhalike nebluhum bima kanu yafsukun." Thotë kedhalike nabluhum bima kanu yafsukun. Thotë kështu ne i sprovojmë ata për shkak të gjynafeve që bëjnë ata. Kështu që kjo sprovë që u erdhi beni Israilëve dhe çifutëve të atij fshati, shkaku i kësaj sprove ishte gjynafe të mëparshme që kishin vepruar ata vetë, të cilat ishin bërë shkak që Allahu t'u sillte një sprovë, prej të cilës do ndaheshe shapi nga sheqeri, do ndaheshe e keqja nga e mira. Kedhalike nebluhum bima kanu yefsukun. Kështu ne i sprovojmë ata për shkak të gjynafeve dhe daljes prej ligjeve të fejës që kishin ata. Mirëpo Allahu i Madhëruar Ua shtoi më shumë sprovën atyre kur ua dërgonte peshqit ditën e shtunë dilnin peshqit me shumicë mbi sipërfaqen e ujt kurse ditët e tjera nuk gjije një kokërr peshku zhyteshin peshqit thellë ndërsa ditën e shtunë u dilnin në sipërfaqe Edhe kjo dalje e peshqve në sipërfaqe për një pjesë prej tyre ishte sprovë goxha e madhe për ata të cilët i jepnin përparësi kësaj jete më shumë se sa ahiretit, për ata që i jepnin përparësi më shumë barkut të tyre se sa kënaqësisë së Allahut. I shikonin peshqit ashtu, nuk i kapnin dot sepse ishte ndaluar t'i kapnin atë ditë. Ditë të tjera peshq nuk ishte. Duhet të lodheshin tërë ditën që të kapnin një peshk. atëherë një grup prej tyre një grup prej tyre të cilët ishin njerëzit më të ulët të asaj shoqërie menduan që të bëjnë një hile menduan ata se do mashtrojnë Allahun po harruan ata se nuk kanë mashtruar vetëm se vetet e tyre Allahu na ruajt kanë treguar dijetarët e tefsirit se një grup prej tyre i merrnin rrjetat edhe i hidhnin që ditën e premte i linin ditën e shtunë që vinin peshqit edhe i merrnin rrjetat ditën e diel të mbushura plot me peshq edhe thoshin ne nuk jemi duke peshkuar ditën e shtunë por jemi duke peshkuar ditën e premte dhe të diel. Kështu ata i mashtronin vetet e tyre. Edhe një formë tjetër që bënin disa prej tyre ishte që i hapnin disa kanale edhe në fund të kanaleve bënin disa pellgje të mëdhaja ku futej uji i detit dhe hynin peshqit në të derisa kur mbushej plot me peshq ata nuk dilnin dot më nga kanali Edhe ditën e diel ata shkonin i merrnin tek pellgu peshqit të gatshëm dhe thoshin që ne i kemi peshkuar këto ditën e diel dhe jo ditën e shtunë. Ah i mjeri njeri. Ah i mjeri njeri që kujton se po mashtron Allahun, por nuk e kupton që po mashtron vetëm veten e tij. Inna rabbaka labil mirsad. Zoti jot është në pusi. u rri në pusi atyre të cilët bëjnë mashtrime dhe hile dhe e bëjnë haramin hallall me anë të mashtrimeve të tyre duke menduar se do mashtrojnë Allahun. Por kanë gabuar shumë rënd, shumë rënd kanë gabuar. Ky është mendimi i tyre për Zotin e tyre dhe mjerë për ata që kanë këtë mendim për Zotin e tyre. Mjerë për ata. Përpiquni vëllezër të bëni krahasimin e kohës që jetojmë ne sot dhe gjynaheve që bëjmë ne sot me atë që kanë bërë ata atëherë. E hapnin kanalin dhe pellgun në fund të kanalit dhe thoshte unë i kap ditën e diel. A nuk janë kështu të tillë sot shumë njerëz që e bëjnë të njëjtën gjë? Mirëpo në këtë shoqëri vëllezër nuk kishte vetëm njerëz të këqinj, kishte edhe njerëz të devotshëm. Në këtë shoqëri ndodheshin ata njerëz të cilët ishin eulia, evlia të Allahut, ata njerëz të cilëve u digjte zemra kur shikonin gjynafet e njerëzve. Ata njerëz të cilët u kullonte syri gjak dhe jo lot kur shikonin gabime dhe gjynafe që duhen korrigjuar dhe duhet folur për to. Për këtë arsye ata nuk heshtën. Por u ngritën dhe i thanë atyre, kini frikë Allahun se jeni duke bërë një haram haptazi, duke përdorur hile, Edhe kemi frikë se Allahu do t'ju ndëshkojë për shkak të këtyre hileve që ju përdorni për të bërë haramin hallall. Prandaj largohuni para se t'ju vijë dënimi i Allahut. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Ndër ta ishte edhe një grup i tretë i cili ndejti asnjanës. me kuptimin jo të mirë të fjalës. Asnjanës nuk e kreu këtë gjynaf, por as nuk i këshilloi ata të cilët e kryen këtë gjynaf, madje po këshillonin ata të cilët po këshillonin dhe po qortonin ata të cilët u flisin gjynafçarëve dhe u thoshin kini frikë Allahun. Ky grup i tretë i thoshte atyre Përse këshilloni ju një popull të cilët janë të shkatërruar prej Allahut për gjynafin që bëjnë? Edhe ua kthen përgjigjen këta njerëzit e lartë të shoqërisë, të cilët rregullojnë shoqërinë. Dhe u thonë qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Thonë qëllimi jonë është që ne të kryejmë detyrën tonë dhe të jemi të justifikuar përpara Allahut që kemi kryer detyrën tonë dhe me shpresë që ata të kthehen edhe të largohen nga ky gjynaf. Dhe këto janë dy arsyet kryesore që duhet ta shtyjë njeriun që ta korrigjojë të keqen që shikon ai. Fillimisht, këtë hile ata filluan ta përdorin fshehurazi. E bënte një nga një, një nga një, një nga një derisa filloi duke u përhap kjo hile, u përhap kjo hile dhe u bë haptazi fare, morën vesh të gjithë që kjo bëhet hile, mashtrim, duan të bëjnë haramin hallall me anë të mashtrimit. Kur u bë haptazi, kanë treguar dietarët atëherë që grupi i cili nuk e kryente këtë gjynafin u ndan prej këtyre të tjerëve dhe u thanë ne po largohemi po ndahemi në këtë qytet të juaj po marrim pjesën tonë të vendit pa u përzi me ju se ne kemi frikë se Allahu do t'ju hedhë juve një dënim e kryen detyrën e përkujtuan popullin e tyre edhe mbasi vjen përkujtimi nuk ka mbas tij vetëm se dënimi prej Allahut Allahu na ruajt vetëm se dënimi prej Allahut Allahu na ruajt nga dënimi i tij shtrihen për të fjetur gjumë kalon nata edhe të nesërmen gëdhijnë një ditë jo si ditët e tjera të vitit Ajo në pamjen e jashtme dukej si ditë normale, por ajo mbarte në vetvete një barrë shumë të rëndë. Mbarte në vetvete barrën e ndëshkimit të Allahut, të cilën e kishin marrë gjatë natës ai grup që donte t'i bënte hile Allahut, por që në të vërtetë i kishte bërë hile vetëm vetes së vet ose vetëve të tyre. Zgjohen në mëngjes, dalin përjashta njerëzit e mirë, kërkojnë të shohin shokët e tyre dhe komshinjtë e tyre të cilët kishin qenë njerëz të këqinj, nuk po dilte njeri. Dërgojnë një person t'i shikojë se ku janë, derisa vërtetohet që atyre u kishte ndodhur një gjë e rëndë. Dhe u thotë shikoni se çfarë ka bërë Allahu me këta. Allahu i ka ndëshkuar këta njerëz dhe i kishte shndërruar Allahu në derra dhe në majmuna, ata të cilët i bënë hile Allahut dhe e bënë haramin hallall duke bërë hile, i shndërroi Allahu në derra dhe në majmuna, kanë treguar dijetarët e tefsirit që Allahu i shndërroi rininë e tyre në majmuna dhe pleqërinë e tyre në derra. Falamma nasu ma dhukiru bihi kur ata e harruan atë përkujtim që u erdhi prej Allahut që ruhuni nga dënimi i tij, enxhejna el-ledhine jenheune anis-su, ne i shpëtuam ata të cilët ndalonin nga e keqja, shpëtoi Allahu i madhëruar prej këtij dënimi ata që shkuan dhe u thanë këtyre njerëzve kini frikë Allahun, se jeni duke vepruar shumë keq, Edhe mbasi ata u treguan kryeneç dhe këmbëngulën në gjynahin dhe në hilet e tyre, ne u thamë atyre, bëhuni majmuna të poshtëruar, bëhuni majmuna të poshtëruar dhe i shndërroi Allahu në majmuna. Wa laqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi as-sabt. Në një ajet thotë Allahu i madhëruar, ju i dini shumë mirë ata që e tepruan, njerëzit e të shtunës që e tepruan, Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin dhe ne u thamë atyre bëhuni majmuna të poshtëruar të dëbuar nga mëshira e Allahut. Kurse në një ajet tjetër thotë Allahu i madhëruar kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah. Thuaj a t'ju tregoj unë juve i drejtohet çifutëve profeti sallallahu alajhi wasallam. I thotë Allahu thuaj çifutëve. A t'ju tregoj unë juve se kush ka ndëshkimin më të rreptë tek Allahu i madhëruar? Men la'anahu Allah wa ghadiba alej Ata të cilët i mallkoi Allahu dhe është i zemëruar prej tyre, wa ja'ala minhum al-qiradata wal-khanazir, dhe bëri prej tyre disa i bëri majmuna dhe disa i bëri derra wa abada tagut edhe ata të cilët adhuruan tagutin këta ishin ata dhe janë ata të cilët kanë zemërimin e Allahut dhe ndëshkimin më të keq tek Allahu i madhëruar, të cilët i shndërroi Allahu që në dynja në derra dhe në majmuna, sepse ata donin t'i bënin hile Allahut, por harruan ata që Allahu është në pusi, që Allahu është në pusi, dhe Allahu nuk harron, Zoti të vonon, por nuk të harron. Shkojnë njerëzit e mirë dhe i takojnë ata. dalin njerëzit në forma të derrave dhe majmunave. Këta njerëz që ishin njerëz nuk i njihnin, nuk po i njihnin më se kush janë këta, sepse shikonin vetëm kafshë. Kurse vetë kafshët shkonte çdo njëri prej tyre tek njeriu i vet të cilin e njifte, edhe qanin, ka treguar në ajetet e tjerë, thotë që shkonin tek njerëzit e tyre dhe u thoshin këta, a nuk ju thamë që mos i bani këto gjynahe dhe ata tundnin kokën. A nuk ju thamë mos i bëni këto gjynahe? Dhe ju i bëtë ata ky është përfundimi. Dhe mbas tre ditësh Allahu i madhëruar i vdiq ose i ngordhi të gjithë këta kafshë të poshtëruar të cilët merituan zemrimin e Allahut. Ky është një mësim vëllezër për ne dhe për gjithë brezat deri ditën e gjykimit që të ruhemi prej këtyre hileve që përdorin shumë njerëz për të bërë haramin halal, Allahu na ruajt prej hileve që përdorin njerëzit dhe Allahu na ruajt. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë, thotë mos shkelni tek haramet që i ka bërë Allahu haram, Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të saktë, Allahu i madhëruar e ka ndaluar mishin e kafshës të ngordhur. Ka ndaluar gjithashtu dhe shitjen e alkoolit. Ka ndaluar gjithashtu domethënë shitjen e mishit të kafshës të ngordhur. Ka, ka ndaluar shitjen e alkoolit, ka ndaluar shitjen e mishit të derrit edhe I thanë sahabët, o i dërguari i Allahut, po dhjamin e ngordhësirës të cilët ne, të cilën ne e përdorim për të lyer anijet, e përdorim në për qiri, edhe për të lyer lëkurët, të cilët përdoren si postiqe. I tha jo, nuk lejohet të shitet ajo është haram. Pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, I vraftë Allahu çifutët, thot i vraftë Allahu çifutët të cilëve Allahu i madhëruar ua bëri haram dhjamin e ngordhësirës, pastaj ata e morën atë dhjamin, e shkrinë, e shitën dhe hëngën çmimin e fituar prej këtij dhjami. Domethënë me anë të hileve, ata funksionojnë gjithmonë, popull i ndyrë, Popull që janë vëllezërit e derrave dhe majmunëve, çifutët. Dhe Allahu i madhëruar na i tregon këto shembuj që mos bëhemi si çifutët. Sepse ata njohën të vërtetën dhe e kundërshtuan atë me dijeni, duke përdorur pisllikun e tyre dhe ndyrësinë e tyre. Thot i vraftë Allahu çifutët, kur Allahu ua ndaloi dhjamin e derrit, dhjamin e ngordhësirës, Ata e shkrinë, e shitën dhe hëngën fitimin e këtij dhjami. Këto janë hilet, vëllezër, Allahu na ruajt prej tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që këto hile do ekzistojnë dhe në umetin islam. Dhe do ndodhi që në kohën e fundit do vijnë disa njerëz prej këtij umeti, prej umetit islam që pretendojnë se janë muslimanë, nuk është çudi që ta kenë shumë prej tyre dhe emrin Muhammed dhe Ahmed edhe Jusuf, por që i bëjnë të gjitha dhe ka treguar që këta njerëz që do jenë prej umetit të Muhammedit do t'i shndërrojë Allahu në derra dhe në majmuna, sepse ata kanë katër cilësi, të cilat i ka treguar imam Buhariu në librin e tij të saktë, në hadithin Ebu Malik el Eshari Thot Profeti sallallahu alaihi wasallam Do të vijnë disa njerëz nga umeti im Do të vijnë disa njerëz nga umeti im Në kohën e fundit Do ta bëjnë hallall imoralitetin Alkoolin Mëndafshin Edhe muzikën Do ta bëjnë hallall imoralitetin Mëndafshin Për burra do të thotë Se mëndafshi lejohet për gratë alkoolin edhe muzikën, do t'i bëjnë hallall të katërta. Do të shkojnë duke, duke festuar rëz një mali, do t'u vijë një bari i tyre, për t'u kërkuar sadaka, domethënë janë muslimanë, japin sadaka, edhe u thonë, u thonë, i thonë bariut, kthehu tek ne nesër që do të japim diçka, kur kthehet bariu të nesërmen e shikon atë që Allahu i Madhëruar, E ka marrë malin që janë, pranë të cilit ata ishin pranë dhe ua ka hedhur përsipër dhe disa prej tyre i ka shndërruar në derra dhe në majmuna. Kanë treguar dijetarët se shkaku përse Allahu i ka shndërruar në derra dhe majmuna sepse ata do t'i bëjnë hallall këto gjynahe, këto harame do t'i bëjnë hallall duke përdorur hile siç i përdorën çifutët paraardhësit e tyre në këtë lloj shembulli të keq. Prandaj Kush dëshiron shpëtimin, kush dëshiron të ruhet prej zemërimit të Allahut të Madhëruar, le t'i japi përparësi kënaqësisë së Allahut përpara çdo gjëje tjetër në këtë dynja. Le t'i japi përparësi kënaqësisë së Allahut përpara barkut. Le t'i japi përparësi kënaqësisë së Allahut të Madhëruar përpara dynjasë dhe çka brenda saj. Sepse Allahu i Madhëruar është ai që ta zëvendëson Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili i ka të gjitha mirësitë dhe prej tij vjen çdo gjë e mirë dhe mund të të japë ty shumë por dëshiron të të sprovojë siç i sprovoi ata ata nuk fituan a do fitosh ti apo jo këtë do ta tregojë e ardhmja jote kujdes se sot është punë dhe jo llogari ndërsa nesër është llogari dhe jo punë dhe lum për atë që punon për veten e tij për ditën e madhe, lus Allahun e madhëruar, na bëjë prej atyre që ruhen prej harameve, Allahu na ruajttë prej hileve, Allahu na ruajttë prej përfundimit të keq, lus Allahun subhanahu wa ta'ala, që mos na bëjë prej atyre të cilët e kundërshtojnë atë, pastaj pretendojnë se janë të mirë, Allahu na forcoftë në të vërtetën të gjithëve.